Чекайте секундочку. Ну, так сказали, що ось Лесів пише. Щось є серед вас такий зек, який вас зневажає, що це каже бандюри, це подонки суспільства. І ось ви його терпите. І ті зеки до Лесіва. Хто ти такий? Чому ти на нас так е, доносиш такі е, нечистоплотні, нечесні думки. Ми ж так само люди, як і ти. Що ти проти нас? І до нього вже загрожує, що угу. зараз його покінчать. Десь каже, хлопці, прочитайте те, що я написав. Вони, е, ця е, громада засуджених до начальства. Покажіть, дайте нам прочитати те, що він написав, щоб ми самі бачили, бо ми вам не довіряємо. Ну і цю е, вся зона збунтувалася. Хай покаже, що він написав, чому він нас чорнить. Ми ж теж люди. І те начальство змусило табірне е, винести заяву. І зеки взяли і прочитали, щоб чули ці. Ага. Ну і е, Лесіва лишили в спокої. Через якийсь час то вже після його покарали таки. Він оголосив голодівку, і потім його принесли, він трошки відходився, і через якийсь час його звільняють уже Лесів. Закінчився термін. Угу. Лисів каже, Славко, отець, запарили два відра чефіру. Я серед них, ось ти йдеш на волю, моліся нас. Посиділи, каже, як з людьми він там став шанований, Воля, гідність людини. І е, КГБ міліція думали, що його там приб'ють, а вони його підняли. Угу. Коли він каже, вийшов уже за браму, оглянувся, дивлюсь дахи приміщень в чорних бушлатах. І такі піднесені руки прощальні жести. І так каже, я відійшов, частину себе лишив серед зеків. То цікава річ, як людина в будь-яких умовах, де б вона не була, в неї лишається частка того людського, кого більше, кого менше, наскільки може затуркати людину цей черепок. Е, у нас такі ми в таборі ще думали про той психологічний стан совка, совєтського чоловіка. Угу. Він не є повноцінним фізично, не фізично, морально. Він затурканий, де правда, де добро, де зло, совість, щирість, святість, що можна, що не можна. І психіка совка, і психіка зека. ось велика зона і мала зона, як її називалося. Ну то знаєте. Ось так Ярослав звільнився з табору і ну то то минуле. Ну а так Ярослава вбили. І те, що робиться, мені здається, і тепер ще, от Філарет вже прийшов із російської в українську. Ну, Мені здається, то в якійсь мірі щиро те повернення від Москви до себе. Він був там служив. А тепер він уже. У нас ще велика, мені здається, оця невияснена межа, хто є є українця, хто є російський. Церква українська чи церква російська. Угу. Шевченко заходив до церкви е, помолитися десь в Петербурзі чи в Москві. Не, то десь там було, як він вертався з заслання. На 15... Десь там в Нижньому Новгороді чи що. Так? Шевченко заходив до церкви на 15 хвилин. Костомаров на 4 години там лякав. Кожному кажуть, у Шевченка є вислів, мій Боже, милий України, не дай загинуть на чужині в неволі вольним козакам. Мій Боже, милий України. Угу. Це не той Бог десь за горами, а він тут серед нас, він в Україні. І тому Шевченко, коли писав сон, то він писав, як він із е, дому летів на чужину і описував, яка чужина. А у нас оцей, е, це намагання прищепити, що все вокруг моє, все наше. А де ж наше? Це наша земля, це наша хата. Ось тут ми живемо, тут наші предки. І коли в нашу хату входять так звані браття, то треба доказати, чи вони є браття. І в нас цей комплекс України і е, Росії, і партія близнеці браття, і нації близнеці браття. І ось тут є така незрозумілість, хто є українці, хто є е, русські, хто є білоруси, хто є чехи. Ну, чехи, там, словаки, вони визначені як нація. А оця е, фальшива ідея про колиску трьох братніх народів в Києві, вона абсолютно не витримує наукового дослідження. І мені здається, щоб бути вільними українцями, москалям, росіянам, білорусам, треба знати свої корені і мати своє лице. Бо те спотворене лице, яке дали е, московські е, філософи історики, Карамзін. Я не кажу про Бердяєв, бо Бердяєв розумів різницю між русскими і українцями. А от звичайний такий, ну про це я добре писав в свій час Горький, коли мандрував бося, бося ну, так, до так. Молдавії, там угу, угу. він я колись читав ще в Росії ярмарка в Голтві. Він там був здивований, коли вони босяки ці йшли через село і е, до однієї хати наблизились, попросили щось їсти. І хохлушка винесла їм большой кусок хліба, полбуханца і ще більший кусок сала. І вони так е, е, горький, так здивовано висловився, така щирість, і така якась людяність, що ця жінка поділилася з тими босяками. Але вони пішли далі, і е, Горький там пише, що вони ночували е, за селом була така гамазея, там, де зберігався е, сільський хліб на випадок голодівки чи засібу, чи комусь треба буде. І вони там ночували під цією гамазеєю, просверлили дірку і наточили собі в мішок пшениці. Угу. Правда, він не згадав, чи ту дірку заткнули, заткнули чи, вона, чи ні, а наші що їм? Чи висипали. Угу. І пішли далі. Угу. Їм дали хліба, сала, а вони ще зробили зло, угу. крадіжку. Угу. От тобі і близнеці, браття. Угу. Мені здається, такого немає у грузин. У них є національна гідність і повага до інших. Як от в останні роки вам велося? Як е, виникла ця ідея присудження вам е, Шевченківської премії? І загалом як вам зараз ведеться? От. Це якого року вам премії присудили? Чи? Е, на 70-річчя моє це колись то. 95-й рік тоді, так? Е, так, 95-й рік. Угу. Якось е, Михайло Горень видав такий невеличкий буклетик, свою е, невеличку статейку, слова написав там і висунув мене на... А, то був буклет, так я пам'ятаю, ми дата на Шевченківську премію. То це ж від е, Української республіканської партії? Від республіканської партії підтримала е, спілка художників України. Так. Мені прийшло з Києва повідомлення, що Заливаха, ви прийняті до членів спілки художників. Я й заяви не подавав, <laughs> як колись ага. я хотів поступити. А тут ага. я вже не хотів поступити, вступити до спілки. Раптом мені кажуть, в Києві було рішення вас прийняти до спілки художників. Після того це Горин написав цей буклетик е, із висуванням мене на кандидата е, на державну премію імені Шевченка. Підтримано то було ще, е, здається, спілкою. Ну і мені вже була присуджена ця премія. Запропонували мені виставку. Перед тим була виставка у Львові, потім е, запропонували в Києві у музеї Шевченка. Музеї Шевченка. Потім з музею Шевченка е, в Каневі виставка. Я пам'ятаю, як то е, е, Рада УРП перевозила ваші картини до Києва, а, це цікаво. бо не було як завезти. От. Я, на жаль, тоді не був, е, щось мені завадило дуже, але на виставку то я ходив так. І на мене якось впала ласка Божа, я на те не чекав. Я вже так е, самодостатньо чувся. І е, раптом так несподівано таке трапилося. Мене зап... Львів'яни запросили, приїхали, кажуть, з пана Панасе, я почув, що я пан. Тут виставку хочемо у Львові зробити, потім у Тернополі зробили виставку. Якось так трошки так е, війшов в такий стан, такий гарний пішов чоловік. І тут у мене, е, як спортсмени кажуть, з'явилося друге дихання. А я пам'ятаю, вам, е, коли було 69 років, щось ви були дуже підупали здоров'я. Ага. А я був в лікарні. Так, зі мною щось було таке. Угу. Мене обстежували там трошки це, так перекачувало там кров, там, їм, щось таке. Я трошки жив так, а було угу. такий, був трошки охлялий такий. Я питав у лікарів, е, кажу, а що це за хвороба? Кажу, у вас у вас понизився життєвий тонус. Угу, угу. А потім вони е, там гарні дівчата, такі дві жіночки Франківської. Вони за мною так походили, і так я став консиліум був. Але так це обійшлося добре. Слава Богу. І тепер вже на цьому такому, е, коли вже стелю чую, і тут вже треба, е, як кажуть, вже вичерпаний е, той. Ну, все е, не від людини залежить, все залежить від е, закодованості Всевишнього. І тут вже е, задивляєшся себе, ось те треба переробити, там інше щось переробити, там доробити щось, оце ще треба сказати. І так оце тепер річниця Горської і Івана, то я вже так думаю, мушу, ще рухаюся, ще хожу. Треба приїхати до Києва побути, подивитися. Нас все менше та менше є. Так, з тих, кого називають шістдесятниками. Того так. убили, того е, <clears throat> вбили, той десь відколовся, той десь е, на периферії. І нас все менше і менше. І оце з'явило, тепер, слава Богу, з'явилася ця кімнатка, як я вчора сказав, цих е, музею шістдесятників. Так, так, от є в катакомбах Києва, з'явилася раптом, і ніхто її не арештовує, дали, вже можна щось робити, є можливість. І тому я так, е, зібравши трошки свою, подумаю, можу, тим більше гарна погода. <clears throat> А десь можливість. Ви от е, вис е, для художника це виставки, їх їх було вже немало. А чи десь публікувалися ваші твори? <clears throat> Там після виставки Франківську е, була видана франківським е, мистецтвознавцем, і він кінчав худграф Франківського інституту. Він видав там, правда, воно таке видання е, дуже слабеньке, то коли ми її видавали, там не в фокусі, видала якась халтура. Ви бачили це. Кольорові фотографії, текст досить добрий, а репродукції невдалі. Чи то технології, чи то культура, чи то. Між іншим, я був в Англії з Євеном Сверстюком. Я не бачив там халтури. Ні на дорозі, ні в приміщенні, в архітектурі, зовні, на вулиці. Там зроблено все доведено до високої кондиції. У нас у цей видно момент розслябаності як е, у русських, між іншим, є цікаві приказки. Где бы не работать, лишь бы не работать. Угу. Работа не летит, в горы не уйдет. Угу. То цікаві ці. В Англії то мене здивувало, що я, поїхавши в ту країну, побачив інший світ. І е, ми, Це коли ви їздили? ми їздили на ми були запрошені Українським католицьким університетом. Ага. Оцей наш Гайдамаха він організував це. Ага. Радіо Свобода. І в нас е, тут мої речі, я 40 робіт взяв, привіз з Франківська, а тут в аеропорт і літаком туди. Це, мабуть, десь було з рік тому чи. Так, так, так майже точно рік. Угу. То дивно було дивитися людей іншої. Якось е, ми виходили з Британського музею, чути російська мова. Йдуть до Британського музею. Ми з Євгеном так пройшлися коло них, але дивне відчуття, таке емоційне, не хотілося з ними заговорити, що ми теж з СССР. Угу, Не хотілося. Ніби свої, але ми різні. Ага, ага, так. Я так прийшовся, чую, а ну, ну по-русски говорить, про що мені з ними говорити? Ага. Ну, З албанцем мені було може, цікавіше говорити. Так. А ці ніби браття, а в мене братського раптом немає. <laughs> немає почуття такого. Так промовчу. І ми в дорозі, і те, що коли я повернувся із Англії, я перший місяць думаю, куди я потрапив? Ну чому у нас не, не так добре? Оце сміття, запльовано, недопалки валяються, а там немає. Які там люди? Як нам треба е, стати людьми серед народів Європи? Повага, гідність. Як то добре цей е, писав, то гнучко шинки, угу. видумали такі оці дійсно тих наших найнижчого гатунку тих самих е, той же гнучко Шиєнко взяти цього е, голову Верховної Ради. Ткаченка. Ткаченко явно риска гнучка Шиєнко, можна писати через риску. І коли та дорога до себе у нас в державі дійде, коли нас відпустять, а вони не відпустять, я дивлюся на Чечню. Як вас пускати? Ні-ні-ні. Ми вас завоювали, як мені сказав один на присутці. Е, це було на на пересунці. Як, як оцей епізод? Ви вчора сказали, повторіть цей епізод. То десь е, <coughs> десь на пересилці, е, коли вже там зеків поводили, а мій тамбур, знаєш, для політичних, там такий окремий. Завжди відокремлювали. Ага. І він підійшов до мене, до тих верцят. А хто він? Начальник конвою чи як? начальник кон- цього вагонзеку. Ага. Підійшов, е, глянув на мене, каже, слушайте, я прочитав ваше діло. Ви ж образований чоловік. Поймите, мы вас завоевали. Что вы можете сделать этими бумажечками? Угу. Ви мене поняли? Так, е, звичайно. Я подякую йому за відвертість, що він е, сказав так. Це кажу, вперше я чую, що нас Росія завоювала. Угу. І так ми розійшлися. Я подякую за відвертість. І оцей момент, що тепер робиться, де, до, до речі, я у світлично вичитав оцю, е, коли я казав вже, здивався, коли е, купив 16 домів, з'їзду РСДРП. Угу. І там Ленінський вислів Ми Україну взяли з середини. Угу. Есть, обошлось. Е- Если бы мы брали в лоб, это было бы бесчисленно. Тепер продовжується те саме. Вони беруть Україну із середини. Так, вона взята з середини, так. І те, що в Верховній Раді, те, що там на місцях, в Дніпропетровську, в Донецьку, в Харкові, крім, можливо, західних областей, де колись Чорнобів був тут, Угу. тут і тут ще збереглося українське, бо тут були під Польщею. Польща не так тисла і Австрія, як москалі. Москалі то браття. А тут ці кажуть, а ми німці, а ви українці. Ось ви організовуєте свої університети, там у Львові чи де, а ми німці своє, а там ні, тільки наші, тільки на русскому язикі. Ну що ж, і ось, і ось те е, православ'я взяти, віру християнську. Коли Брусилов прорвався там на Карпатах, вони вивезли Шептицького, даби не було українського. Угу. Пусть буде ось наша угу. руська православна церква. І вони тільки пізніше вже відпустили Шептицького, вони ж розграбували храми, вони вивезли цінності із Софії Київської, вони убили е, мого друга Василя Романюка, оцього, мого однолітка. І він, е, Василь Романюк, хрестив якраз Ярему Світличного, коли я комунував з Вірою Вовк. І цього Романюка пізніше його посадили, він відсидів. І тепер нарешті він був патріархом України. Він не мав місця, де жити. Він жив прохідній, е, не камері, а ці як то церковні келії. келії так. І Він звертався до Льолі Світличної, каже, Іван помер, там у вас є кімната. Може би мені дали е, заплату, щоб я трошки по-людськи пожив. Бо в мене каже, прохідна келія. Ну, Льоля каже, от я в мене там папери, там треба Іван. Там завалено все книгами. Так, книгами. І ось наш патріарх був в таких життєвих умовах. Він вийшов е, туди, присів на те і раптом помер чогось. Той, що з ним був, келейник, той десь е, зник. Пізніше поховали. Де поховали? Поховали коло стін е, Софії Київської. Москалі мають ключі від Софії Київської і від Лаври. І ті оманівці, які тоді вилетіли, ви знаєте про це, як Я вони це прили, бачив, як я вони був там. Я ж там Як був. Свистюк каже, я тільки дерево мене врятувало, бо я каже, коло дерева стояв і вони. Ви суки українці, ми вам покажемо остров. Мгм. Бей хохлов І українці ще не- володіють е, Україною. Україною. Так. І отця патріарха, патріарха України поховали за межами Московської, е, Софії Київської. Так, Ми ще тільки під тином поки що. І ось так. Москва не дозволяє. Але ми в дорозі. Ми в дорозі, так. Кажуть, Бог милостивий, але що зробиш? Ну, надто підірвані наші життєві сили, бо так. бо десятиліттям винищувалися найкращі люди, а залишалися плохівівці. Так. І коли то з тих плохих овець та виростуть е, е, справжні українці. Як відродитися, <coughs> то цікава річ. Е, ось я згадував раніше про японців. Угу. У них є національний дух. Не дух рабства, а дух достойника. Як нам оцей хребет малоросійства виправити? Ось цей Луцький мені подарували книжку. Він написав від Гоголя до Шевченка. Угу. Якось так. І там він аналізує українську духову ситуацію. Це є Гоголі, є Шевченка, є українці, є малороси. Ну, різного ступеня українськості. І в нас цей комплекс лишився, як у того голови Верховної Ради, малоросійства, халуйства. Так, є холої отакі, але є відверті вороги, коли котрі е, перебувають при владі. Скажімо, пані Вітренко каже, «Ізберіть мене, і я стану останнім президентом України. Тобто вона туди хоче прийти, щоб українську державу ліквідувати. Упразніть за ненадобності, як казав колись Цікаво, Цікаво, що вона веде антиукраїнську агітацію і пропаганду, і, і Україна за це платить їй гроші. Так, І слухайте, що вона ще сказала, десь кажуть у Козятині чи що, Западну Україну віддати полякам за картошку. Угу. Це сприйнято було за жарт, але це ж кримінал. Це ж намір е, е, розчленувати державу. І з такими намірами вона туди йде. І президент платить їй за це так, гроші. Платить гроші. Замість того, щоб сидіти в тюрмі, за. Що, щоб... що це за президент? Оце ну, ж таке. Який платить тих, Е, яких треба сажати до криміналу. Я вже коли комусь казав, здається, Танюкові, кажу, треба зробити при Верховній Раді психологічну комісію, бо там деякі е, депутати є придурки, які треба в дурдом. Так як вони сажали колись генерала Григоренка, дурдом пробували, і цей е, юрист, якого посадили пізніше, він дав свідчення. Ось. А там вже в Верховній Раді придурків, яких треба ізолювати від суспільства. Ну, добре, ми так е, Поговоримо. все охопили, що треба, але у нас тут є ще хвилин із з 20, якщо ви захочете сказати. За другу годину, дивіться.